Foda-se, não tô nem um pouco preocupado com palpite. Pois no passado eles me deixaram triste. Julgaram e falaram que eu não ia conseguir. E aí, bico, olha pra mim de navio. Aumento e não quero saber de nada. A cada trago uma viagem inexplicada. Fazendo bem ou fazendo mal, Zé Povinho fala. Mas tá suave na quebrada. É o toque, o menorzinho que acelera me sente Choque, ficou os bicos sujo quando viu nós passa de tarde e saca dos malotes. Zé Povinho entrou em choque. É o toque, o menor que o que acelera me sem singrado. Choque, com o sujo quando vou na caixa de raja. Choque. E saca dos malotes, Zé Povinho ficou em choque. Não tô nem um pouco preocupado com palpite. Pois no passado eles me deixaram triste. Julgaram e falaram que eu não ia conseguir. E aí, Vic, olha pra mim, hein, de navio. Aumento o som e não quero saber de nada. A cada trago uma viagem inexplicada. Fazendo bem ou fazendo mal, Zé Povinho fala. Nós tá suave na quebrada. É o toque, o menor ficou o bico sujo quando viu nós passar em aqui. E saca dos malote, Zé Povinho entrou em choque. É o toque, o menor que o que acelera me sem sentrar choque. Ficou o bico sujo quando viu nós passar de raja, aqui. E saca dos malote, Zé Povinho ficou em choque.